Polisemio en Esperanto Dua parto Kiel vi verŝajne scias, Zamenhof verkis vortaron nomitan Universala Vortaro, en kiu li montris la de li kreitajn radikojn. Tiu verko, kiu troviĝas en la fundamento de Esperanto, estas neordinara vortaro. Ĉar ĝi estas nek unu lingva, kiel ekzemple pivo, nec du lingva, cun traducoi cae generale clarigoi, sed quin lingva, cae sin iui ein clarigoi. Zamenhof montris la signifoin de siae creitajoi pere de traducoi al quin lingvoi, la Franza, Angla, Germana, Rusa cae Pola. Vidu nur du exemploin. tiu maniero presente la vortoen ne bone clarigas la signifoen, char existas differenzoi inter la signifoi in la quin lingvoi. Do, oni demandas sin, cion signifon au cio in signifoen Zamenhof volis doni alla de li criitai vortoi. Pivo, cio estas prescau oficiala vortaro de Esperanto, ne estis vercita de Zamenhof sed giai autoroi donas pri multae vortoi exemploen de zamenhofai frasoi. Cae tivi frasoi montras che ancau li usis polisimiaen vortoen polisimie. Nur uno exemplo el multae. La verbo respondi havas lo pivo quar signifoen, cae la autoroi donas por tiu signifo uno au plida zamenhofai frasoi du ancau li consideris che respondi havas quar signifoin. Ne estas dubo che Zamenhof estis geniulo cae che Esperanto estas genia verco. Ne necessas citi citie la grandain avantagioin de la internazia lingvo. Ec concerne al polisimio, factu cio ofte povas causi miscomprenon cae confuson, in esperanto estas mal pli da gi ol en aliaj lingvoi. Kiel ni vidis pasintan sintan mainon rilate kelkain portugal lingvain Tamen mi pensas ke estus pli bone se zamenhof mal pli grandigintus polisemion ancora pli. Cefe in casoi in cui gi genas cae in cui la signifoi esas tute malsamai. Exemple, respondi havas almeno tri tutte malsamen signifoin. Lau pivo. A. Demandite diri. B. Esti proporcie simetrie accordita cun. C. Respondeci. Cial ne crei cae usi aliaen vortoen por la signifoi bo cae co? Por bo, oni povintus crei ne correspondi, quio havas alian signifon, sed exemple con respondi. Cae por esprimi la signifon zo, oni povus usi ne respondi, sed nur respondeci, quio iam existas. Alia exemplo. E la quar pivae signifoi de zorgi, almeno du esas tutte malsamai. A. A seriose directi sian attenton cae agadon al ies bono. Bo, mal tranquilligi pro necertezzo au dubezzo de io cion one opinias grava. Do, cion signifas la fraso si zorgas pri sia filo? Ciu temas pri la unua au pri la dua signifo de zorgi? Cial ne usi zorgi nur pur la unua, cae crei exemple preocupi por la dua. Malgrau tiui critica remarcoi pri polisimio in esperanto, mine lasu dubon che mi opinias Zamenhof geniulo cae esperanton genia verco.